Prije svega zbog Beričeta, jer rekli smo da su ranije naši učenjaci, to je u Sarajevu bio adet i običaj, kad bi bila suša i tako, iznijeli bi u glavnoj džamiji da se čita Buharija i kiša padne odmah. Zbog beričeta hadisa Allahovog poslanika sallallahu Zatim smo govorili da je Buharija, Buharijev sahih, najvjerodostojnija zbirka hadisa uopće na zemlji to je konsenzus uleme. Također, u skladu sa onim pravilom da smo počeli uraditi tefsir sure Huđurat, počeli smo i sa Buharijevim sahihom, sa hadisom Allahovog poslanika sallallahu alaihi i stigli smo do sedmog hadisa. A inače govorimo o poglavlju o objavi. I rekli smo da Imam Buhari otpočeo svoj sahih sa poglavljem o objavi zato da bi ukazao da je sunnet dio objave. Znači hadis Allahovog poslanika sa srlem je sam po sebi dio objave i zato imam Buhari ovim poglavljem kao da je htio ukazati da ovo što ćete čitati od hadisa je vrsta objave koja je dolazila poslaniku sallallahu a dokaz da je vrsta objave je ajet u kome Allah kaže: "Wa ma in On ne govori po svome hiru, misli se na Muhammed salatu To je samo objava koja se njemu objavljuje. Jer vi znate da je Kur'an objavljen uopćeno u vidu generalnih pravila a onda je Džebrail dolazio i tumačio poslaniku sallallahu alejhi praktičnim primjerom kako se šta radi, kako se šta primjenjuje i detalje toga. Čim je Džebrail to donio, to znači da je to dio objave. U svakom slučaju stigli smo do sedmog hadisa, posljednjeg u ovom poglavlju o objavi s kojim je poslanik sallallahu alejhi odnosno Imam Buhari završio ovo poglavlje o poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Kaže wa anhu radijallahu anhu an Aba Sufyan ibn Harb أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش وكانوا تجارا بالشأم في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ماد فيها أبا سفيان وكفار قريش Preneseno je od njega, to jest od Abdullaha ibn Abbas, radijallahu anhuma, da je Ebu Sufjan ibn Harb. Ebu Sufijan je bio vođa Kurešija u, I bio je ljuti neprijatelj Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem do samog osvojenja Mekke, a islam je primio prilikom osvojenja Mekke. On je pričao da je bio kod Herakla. Herakl je bio vladar Rimljana tada u to vrijeme. Herakl se može čitati na dva načina u arapskom jeziku. Kako je ovdje rečeno Hirkal, au Herakl, au ali Heraklo je kod nas poznat. Ersele ilaihi min poslao je po Ebu Sufijana Heraklo znači dok je on bio sa nekim Kurešijama koji su došli u Šam po trgovinu znači išli su u trgovačke karavane tada iz Mekije u Šam i to je bio redovan proces i ljeti i zimi i tako su živjeli i trgovali a to se dogodilo u vrijeme mirovnog sporazuma koji su potpisali sa poslanikom sallallahu alejhi kakav je to bio ugovor? To je bio ugovor na Hudejbi. Sjećate se toga, je tako nije? Koje godine potpisan? Šeste godine po Hidžri. A prekinut je od strane Kurešija osme godine po Hidžri kad se i dogodilo osvojenje Mekke. Znači to je negdje bilo između šeste i osme godine po Hidžri. Došli su kod njega وَهُمْ بِإِلْيَا فَدَعَاهُمَ حَوْلَهُ ظَمَاءُ الرُّمِ Došli su kod njega dok su oni bili u Ilji. Ilija to je grad kod Bejtul Maktisa. Oko njega su bili rimljanski velikani ثُمَّ دَعَاهُمْ فَدَعَا بِتَرْجُمَانُ Pozvao ih je da mu se približe i pozvao prevodioca jer nije govorio arapski jezik. فقال أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي Pa ih je upitao, ko je od vas najbliži po srodstvu ovom čovjeku koji tvrdi da je vjerovjesnik? Kale Ebu Sufjan, fakultu ana akrabuhum. Ebu Sufjan reče, ja sam najbliži njemu u srodstvu. فقال أدنوه مني وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهره هرقل reče približite ga meni i neka njegovi saputnici budu blizu njega iza njegovih leđa a zatim je rekao prevodiocu قل له مني سائل هذا عن هذا الرجل فإن كذبني فكذبوه I onda im reče svima, ja ću ovog pitati o tom čovjeku. Pa ako mi slaže, vi recite da je slagao. Kaže Abu Sufjan, fa wallahi laula al-haya min an ya'tharu alayya kadhiban lakadhabtu anhu. Tako mi Allaha u tom trenutku da me nije bilo stid da će se pričati kako sam slagao, slagao bi na njega. ثم كان أول ما سألني عنه أن قال Prvo što me je pitao o Muhammedu bilo je sljedeće. Kejfe nese buhu fiku. Kako je, kakvog je roda među vama, kakva je mu je familija kojeg je porijekla na ime. Kultu huva fina du neseb. Rekao sam iz jako ugledne porodice. Kale hel kale hadal qavla minkum ahadun tu qabla. Da li je od vas ikada iko rekao da je vjerovjesnik prije njega? Kultula. Nije nikad. Zatim reče فهل كان من آبائه من ملك من ملك فهل كان من آبائه من ملك Da li je neko od njegovih predaka bio vladar, kralj? Rekao sam ne. Pa je upitao fašafu am Da li ga slijede velikani iz vašeg naroda ili slabi narod? Kultu duafauhu. Rekao sam slabi i siromašni. E jezidun em yanqusun. Da li se njihov broj povećava ili se smanjuje? Kultu bel jezidun. Povećava se فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه Da li se iko od njih, od tih ljudi, odmeće od svoje vjere zato što mu se nije svidjela nakon što uđe u nju? Rekao sam ne. فهل تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال da li je lagao prije nego što je proglasio da je vjerovjesnik rekao sam ne fehel jegdir da li vara rekao sam ne ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها ali mi sa njim imamo mirovni sporazum pa ne znamo šta će uraditi لم يمكنني كلمة أدخل فيها شيء غير هذه الكلمة na sve odgovore jedino sam ovo uspio ubaciti neku kao eto vidit ćemo šta je قال فهل قاتلتموه da li ste se borili protiv njega oružano rekao je da قال فكيف كان قتالكم إياه pa kakva je bila borba između vas rekao sam el harbu bejnena wa bejnehu siđal jenalu minna wa nanalu minhu rat između nas i njega je prevrtljiv ponekad dobijemo mi ponekad on فماذا يأمركم šta vam naređuje قلت يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما كان يعبد آباؤكم Rekao sam, govori nam obožavajte samo Allaha i nemojte druge bogove obožavati mimo njega. Klonite se onih božanstava koji su obožavali vaši preci. ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة i naređuje nam da obavljamo namaz, da budemo iskreni u govoru, da budemo čedni i da održavamo rodbinske veze. فقال لترجمان tada je Heraklo rekao prevodiocu قل له إني سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب Reci tom čovjeku da sam ga pitao o njegovom porijeklu, pa si rekao da je on iz časne porodice. وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تُبْعَثُ فِي نَسَبِ قَوْمِهَا To je tako bilo i sa svim ranijim poslanicima, svi su bili iz časnih i uglednih porodica. وَسَأَلْتُكَ هَلْ قَالَ أَحَدٌ مِنْكُمْ هذا القول قبله فذكرت ألا Pitao sam te da li je ikad iko to rekao prije njega, pa ti si rekao ne. Pa tad kažem ti za to, lau kane ahadun kala l qavla qablahu, la kultu ređulun jete esa bi kavli qile qablah. Da je ikad iko među vama rekao to da je vjerovjesnik, ja bih rekao čovjek slijedi drugog i to je već rečeno prije njega. Wa وسألتك hal كان fi abaihi min malik? فذكرت ألا Pitao sam te da li je neko od njegovih predaka bio kralj i vladar, ti si rekao nije. Jer da je neko od njegovih očeva bio vladar, onda bih rekao čovjek traži vlast svojih očeva. وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فذكرت ألا Pitao sam te da li ste da li je lagao prije nego što je to rekao, ti si rekao da nije. فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله jasno je da ni jedan čovjek ne bi klonio se laži o ljudima i među ljudima, a da onda laži na Allaha an-nasi وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم an فذكرت أن, أن wa اتبعوه وهم أتباع الرسل Pitao sam te koga slijedi, da li su to uglednici ili je to običan narod, pa si rekao da je to običan narod, a oni su uglavnom sljedbenici vjerovjesnika. وَسَأَلْتُكَ أَيَزِدُونَ أَمْ يَنْقُسُونَ فَذَكَرْتَ أَنَّهُمْ يَزِدُونَ Pitao sam te da li se njihov broj povećava ili smanjuje, pa si rekao da se njihov broj povećava. وَكَذَلِكَ أَمْرُ الْإِيمَانِ حَتَّى يَتِمُ a to je tako sa imanom i vjerom sve dok ne, ne bude potpuno dok svi ljudi ne uđu u nju وسألتك أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه فذكرت ألا Pitao sam te također da li se neko od njih odmeće od svoje vjere zato što je što mu se ne sviđa nakon što uđe u nju pa si rekao ne وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب Tako je to sa imanom kada dođe u dodir sa srcem. وَسَأَلْتُكَ هَلْ يَقْدِرُ فَذَكَرْتَ أَلَّا Pitao sam te da li vara i da li se drži dogovora, pa si rekao da ne vara i da se drži dogovora. وَكَذَلِكَ الرُّسُولُ لَا تَقْدِرُ Tako poslanici svi ne varaju i izvršavaju svoje ugovore. وَسَأَلْتُكَ بِمَا يَأْمُرُكُمْ فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله وحده لا ولا تشركوا به شيئا وينهاكم عن عبادة الأوثان Pitao sam te šta vam naređuje, pa si rekao da vam naređuje da obožavate samo Allaha, da druge bogove ne obožavate, da, da se klonite obožavanja kipova, وَيَأْمُرُكُمْ بِالصَّلَاتِ وَالصِّدْقِ وَالْعَفَافِ naređuju vam da klanjate, da iskreni budete, da čedni budete. Fe in kana ma takulu haqqan, fe se jemliku maudija kademeje hatejni. Ako je istina to što si rekao, taj čovjek će ovladati ovim mjestom na kojim ja stojim. وقد كنت أعلم أنه خارج لم أكن أظن أنه منكم ja znam da će poslanik se ovog vremena se pojaviti, ali nisam znao da će biti među vama. فَلَوْ أَعْلَمُ أَنِّي أَخْلُصُ إِلَيْهِ لَتَجَشَّمْتُ لِقَاهُ Da znam da mogu doći do njega, ja bih se svim silama potrudio da se sretnim s njim. وَلَوْ كُنْتُ إِنْدَهُ لَغَسَلْتُ عَنْ قَدَبِهِ A da sam kod njega pravo bih mu noge. ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي buithe bihi dihjetun in azimi busra. Zatim je zatražio da mu se donese pismo poslanika sallallahu alejhi ve sellem koje je donio Dihje, Dihje ime ashaba, velikanu Basre. Fedefahu ila Herakl. Kad su mu dali pismo, pročitao ga je. U njemu je stajalo sljedeće. Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammed Abdillah wa Rasulihi. إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى أما بعد U ime Allaha milostivog samilosnog, od Muhammeda Allahovog groba i poslanika, Heraklu, velikanu Rimljana. Neka je selam na onoga koji slijedi uputu, a zatim, fa inni ed'uke bi diajeti l'islam, eslim teslem i utike Allahu ađrake marratein. Ja te pozivam u islam, primi islam i bit ćeš spašen. Allah će te dva puta nagraditi. Fe in tavallejte, fe in A ako se okreneš, onda na tebi će biti grijeh svih elijerisijina. Ko su jerisijini? Elijerisijun to su sljedbenici Isaa koji su živjeli u današnjem Egiptu, koji su bili na pravoj samoj vjeri. Znači nisu vjerovali u trostvo, bili su na pravoj ovoj vjeri i nad njima je počinjen jedan veliki zločin kao prema vjernicima i prema tadašnjim muslimanima. Otprilike računa se njih oko 200.000 u tom području je zatamanjeno potpuno. I to se je dogodilo negdje oko 400. godine nakon Isa, 200 godina prije Muhammeda a.s. Počeo je progon od strane ovih koji su zagovarali trojstvo na te ljude i vjernike Jerisijine. Interesantna jedna stvar, jedan doktorski rad koji je obrađivao tu temu njih u Londonu postoji u Londonu znači postoji jedna velika ogromna crkvena biblioteka gdje postoji Historija crkve je 2000 godine. Svaki tom sadrži 200 godina. I to se ne može iznijeti. Nego možeš doći, koristi, dođeš, pokažeš ko si, istraživač i tako dalje i koristiš. I kaže ovaj što je radio doktorski rad, ja sam maksuz otišao u London da istražim taj dio tih 200 godina od 400. do 600. godine, znači do pojave Mohameda 200 godina tu. Kad sam došao, upravo tog dijela nema tu uopšte. Ja sam otišao gore upravo, priča čovjeka ne mogu da vjeruju da nema, ali nema, neko je uklonio taj dio A to je upravo vrijeme, bilo tih 200 godina, bilo je posle onog velikog kongresa i raspolovljenja njih na istočno i zapadno carstvo, kada se određivalo koji će im džili biti konzili takozvani poznati određivalo se koji će im džili biti prihvaćeni a koji ne i prihvaćena je ta zabuda o trojstvu i tako dalje. E, od tada je od te negdje 50 godina posle toga, od 400. godine do 600. godine posle sa, tu je nastao taj progon praktično vrijednika koji su bili na tevhidu i na pravo i sa ovoj vjeri. I zato ovdje poslanik sa kaže ako se okreniš sad od poziva ovog, na tebi će biti grijeh svih tih eljerisina vjernika koji su vjerovali u Isa a.s.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 rekao da, će, da je to poslanik i tako dalje priznao praktično poslanstvo oko njega je podigla se galama vortafatila svat i podigli su se glasovi wa uhriđna i onda su nas iz, izbacili iz te prostorije فقلت لأصحابي لقد أمر أمر بن أبي كبشة tad sam rekao svojim prijateljima da je stvar, to jest islam koji zagovara Ibn Abu Kepše zaista postala nešto veliko. Ibn Abu Kepše misli na Muhammed a.s. Međutim, Arapi, ovo je, e, je klasičan primjer onog što smo nadali u tefsiru prije jacije, pozivanje nadimcima. Šta Arapi imaju običaj? Kad hoće nekoga da ponize, onda ga pripišu nekom nepoznatom pretku. Ebu Kepše je neki eto ono, znaš. A kad hoće nekoga da počasti, onda ga pripišu poznatom nekom pretku koji je poznat o E ovdje je Ebu Sufjan je upravo s tim ciljem, zato što je mrzio poslanika tada nije čak ni riječima mogu nešto lijepo o njemu da kaže. Nazvao ga je ovdje pogrdnim nadimkom Ibnu Ebu Kepša. Innehu jahafuhu meliku beni Lesfer. Boji ga se čak i potomci Lesfera. Lesfer je bio stari potomak, odnosno predak Rimljana, po kome su oni dobili kasnije imene. Isto kao Benu Israil. Ko je Israil? Jakov Rezan. Po njemu su dobili potomci jevreji, sad se zovu u Kuranu Benu Israil, ali tako? Potomci Israila. E tako ovdje isto tako potomci Lesfera. فما زلت موقنا أنه سيظهر حتى أدخل, أدخل الله عليه الإسلام od tog trenutka sam čvrsto vjerovao da će poslanik pobijediti i da će islam izaći kao pobjednik sve do vremena kad mi je Allah dao islam. وكان ابن الناطور صاحب إليا وهرقل أسقف على نصارى الشام يحدث أن هرقل حين قدم إليا أصبح خبيث النفس E sad on nastavlja dalje, znači govori o Heraklu. Ti koji su bili velikani njihovi ti svećenici u Šamu, govore da Heraklo kad je došao u Iliju bio je jako neraspoložen. فقال له بعض بطارقته قد استنكرنا هيئتك Pa su mu neki njegovi svećenici rekli, čudno nam izgledaš danas, nisi nešto dobar. A Hirakl je bio Hazza i jenzuru fin nuđum. Herakl je bio gatar. U smatrozu i astrolog. Vjerovao, je u astrologiju i zvijezde. Pa je rekao Sinoć kad sam pogledao zvijezde vidio sam po zvijezdama da će se roditi vladar koji se sunneti. A kako oni gledaju zvijezde? To je objasnio poslanik sa srnem u muslimovom sahiju. Da šeitani, džini, jedan na drugog se penju do zemaljskog neba, jer neki od njih mogu i letjeti. I onda oni slušaju, prisluškuju meleke. I nekada neke riječi od kadera čuju, ali većinu njih kako se navodi u suri Safat i u stigne zvijezda padalica i ubije ih. Ali eto, neki se spasi i tom gataru šapne tu riječ. Gatari su u principu sihirbazi. Šapne mu tu neku riječ i onda on zna nešto od toga i u ovom slučaju je bilo isto tako. Džini su čuli da meleci govore o tome da dolazi poslanik, da novo poslanstvo i tako dalje. I njemu su šapljeni ali nisu uspjeli sve do kraja otkriti, nego su otkrili samo da ima to sumećenje, obrazivanje A tada u to vrijeme jedini poznati po obrazivanju bili su jevreji. I dan danas jevreji se obrazuju To je dio njihove vjere. A oni su zaboravili u tome svemu da i Arapi su se obrazivali od Ibrahima Lisana. Jer obrazivanje je Ibrahimov sunnet. Kako se bilježi u muslimovoj zbirci u Buhari da je Ibrahim a.s. imao 80 godina kad mu je naređeno da se obrezi, obreži i obrezao se. E to obrezivanje bilo je u, kod svih Ibrahimovih potomaka. I kod Ishaka i Jakuba i te loze koja je došla do jevreja. Ali iz druge strane od Ismaila također bilo, Arapi su to praktikovali kao dio vjere i obreda ali oni su to zaboravili jer oni su mislili da će poslanik biti od njih ko što je bilo i dotad. U svakom slučaju, on je u tim zvijezdama, džini su ga obavijestili da se je pojavio vladar koji se obrezuje. Pa pita on ko se to obrezuje od ovih naroda danas? A njegovi svećenici rekoše jedino jevreji Ali nemoj se brinuti za to. Ako želiš, napiši naredbu u sve gradove, pa će svi koji su se rodili ove godine biti ubijeni. Tako su govorili. فبينما هم على أمرهم أتى هرقل برجل يرسل به ملك غسان يخبر عن خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم dok su oni tako razgovarali došao je čovjek Raklu od arapskog plemena Gasan koje je bilo pod njihovom vladavinom i obavijestilo ga da se pojavio Mohamed koji kaže da je vjerovjesnik فلما استخبره هرقل قال اذهبوا فانظروا أمختتنينهم أم لا هو kad je sve vidio šta je, onda je naredio svojim ljudima da provjere da li se Arapi obrezuju ili ne. Kada su vidjeli da se obrezuju, tada je raspitivao se za Arape, tada je Herakl rekao, hada meliku Ovo je vladar ovog umeta. Znači, to je vladar tog umeta. Kad zahara, pojavio se. Thumme ketebe Herakl la sahib birumije, vokane nadiruhu fil Zatim je Herakl poslao pismo svom prijatelju u mjestu Rumija koji je bio sličan njemu u znanju bili su znači otprilike isti i dok je on krenuo do Himsa to je također sve gradovi koji su tamo oko Betul Maktisa stiglo mu je pismo tog prijatelja koji se slaže s njim da je poslanik ovog vremena izašao zatim je Raklo pozvao svoje velikane zatvorio sva vrata i zatim im rekao Ja mašala dvom hel lekum rušt O Rimljani, hoćete li nešto što je razumno i nešto u čemu ćete uspjeti i nešto što će vam održati vlast fetubaju hadar ređun dajte prisegu ovom čovjeku i prihvatite njegovu vjeru فحاسوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب فوجدوها قد غلقت a onda su oni svi kao jedan poput divljih zebri krenuli prema vratima da izađu, ali su bila zatvorena. Kada je Heraklo vidio koliko oni ne žele vjeru i kada je izgubio svaku nadu da će prihvatiti iman, rekao je vratite ih ovamo, pa im je rekao sljedeće. Inni kultu me kaleti anifen, ah teberu biha deteku maladiniku. Ja sam rekao ovo malo prije da bi iskušao vas koliko ste snažni u svojoj vjeri. faqad ra'it I vidio sam feseđedu lehu u radu anu. Tada su mu pali na seđdu i bili zadovoljni s njim. Fakane daniku ahira sha'ni Herakl. I to je bilo zadnje što je Herakl uradio. Što znači ovo pali su mu na seždu? To je bio običaj kod njih ranije, ono padanje pred svojim velikanima i tako dalje. I bili su zadovoljni s njim. Evo. Kaže Ibn Hajar da Imam Buhari zapečatio ovo poglavlje sa ovim hadisom zbog zadnje rečenice ovom hadisu. A to je da je to bilo zadnje što je Heraklo uradio. Šta je time htio da kaže? Otpočeo je poglavlje sa hadisom djela se vrednuju prema namjerama. Zatim je govorio o objavi, a na kraju ukazao je na stvar da objava čovjeku ili je dokaz za njega ili je dokaz protiv njega. I zato poslanik sa selem u hadisu koji bliži ima muslim jasno je rekao vel leke Kur'an je dokaz za ili protiv tebe kad čovjek čuje objavu, onda završeno je ili će povjerovati ili neće, nema nikakvog opravdanja za sve nevjerovanje. Zatim, ovaj hadis, koji je zaista velik, kao što ste vidjeli, obiluje, obiluje brojnim fajdama i koristima. Prvo, iz ovog hadisa razumijemo da poslanik sallallahu alejhi ve nije poslat samo Arapima. Nego je poslati svim drugim ljudima, čak i džinima. Kul ja ejuhad nas, inni rasulullahi ilaikum džemija. Reci Muhammede, o ljudi i džini, ja sam poslanik svima vama. To prvo. Drugo, iz ovog hadisa razumijemo da je poslanik sallallahu alejhi ve naš samo nastavak radnjih poslanika. Jer je Heraklo prepoznao njegove osobine po, osobinama ranijih vjerovjesnika i poslanika. I zato Allah kaže Kul ma kuntu bid'a min ar Reci Muhammede, ja nisam ništa novo donio u odnosu na ranije poslanike. Znači, samo nastavak te loze od Adema, a.s., Nuha, Musa, Isa, Muhammeda sallam, svi su imali jednu poruku. I zato je ovim ljudima i pisao tamo u pismu ajet Kul je ehlil kitabi ta'ala u ila kelimetin seva im bejnena o bejnakum. Reci o sljedbenici knjige, vi koji kažete da slijedite Musa i Isa alaihim sallam. Dođite da se okupimo oko zajedničke riječi i vama i nama. Alla nabude ilama, vola nušike bihišeja. A ta riječ je da obožavamo samo Allaha i nikog drugog s njim. To je la ilaha illallah. Nema drugog Boga osim Allaha. Vala je tahide badu na Min I da ne uzimamo ovaj, između sebe bogove mimo Allaha proglašavajući neke, neke ljude bezgrešnima, svecima, čak neke vjerovjesnike i tako dalje, ne ima Boga osim Allaha to je zajedničko svim poslanicima i svim vjerovjesnicima. Dalje, iz ovog hadisa razumijemo također da obično običan svijet koji nije opterećen bogatstvom i vlašću prije prihvati poziv poslanika i vjerovjesnika. Zašto? Zato što prepreke koje stoje ispred ljudi da, da se odazovu poslanicima ne postoje kod njih. Te prepreke su vlast, bogatstvo, uticaj, moć i ostalo. I ljudi se boje da će to izgubiti. Kao što je Heraklu radio. Da ne bi izgubio vlast, da ne bi izgubio moć. Iako vidi se iz njegovih riječi da je znao da je poslanik sa srdem, istina nije prihvatio vjeru. Ali to neće biti opravdanje. I to nije opravdanje nikom. I zato svi raniji poslanici najviše su imali problema s kim? sa velikanima. Svako pokazivanje vjerovjesnicima počinjemo kalel mele ledine kefaru i velikani koji su ne uznevjerovali rekoše i svaki poslanik tako. Dalje. Također iman se povećava i taj broj je u uzrastu bio. Međutim, u hadisima je poslanik sallallahu ve sellem najavio da će pred kıyametski dan kako bude dolazilo iman se povlačiti. Pa je u brojnim hadisima u muslimom sahihu i drugim najavio da će se iman povući u Meku i Medinu kao što se zmija povlači u svoju jazbinu. To se misli na vrijeme Dajjala posebno. Kada dođe Dajjal, i kada on ovlada zemljom, tada se posebno misli na taj dio. Također, ono što je bitno iz e, ovog hadisa, a to je da kogod osjeti slast mana ne može biti da se odvoji od vjere i da se odmetne od vjere od vjere se odmeću trojica ljudi. Prvo je čovjek koji uđe u vjeru sa zlom namjerom. To su munafici. Znači oni dođu, imaju određenu namjeru da urade među vjernicima, napravi razdol, raskor, ne znam nija šta. I oni s tom namjerom prije, i onda kasnije oni kad više nema potrebe, Okroz ljudi više, e, kaže, otišao od vjere, ali stvari nije nikada ni bio srcem za vjeru. Drugi je čovjek koji je u vjeru ušao sa brojnim sumnjama i sa problemima, pitanjima koje nije uspio riješiti sa sobom. Uđe u vjeru, recimo, ne poznavajući određene osnovne stvari u vjeri šta je to tevhid, šta je ovo. I onda kad on pomalo čuje i sluša te ostale stvari, onda se on zateče i ostalo i neke stvari mu nisu ovaj u redu i legle. I treća osoba, to je osoba koja obožava Allaha Đelešanuhu, ali kako to Allah Đelešanuhu nazva, na ivici. Vrlo nesigurno, nestabilno. Ja'budu Allahe ala harf. Obožava Allah Đelšanu na granici. Fe i nesabehu hajranitum en nebihi. I sve dok mu je dobro, on je miran i stabilan u vjeri. koji ne u fitne in A čim ga zadesi najmanje iskušenje, on se ponovo vrati svojim starim stasama. To je ta nestabilnost. Međutim, koga dođe iman do njegovog srca i osjeti njegovu ljepotu, kao što vidimo iz ovog hadisa, čak i pod mukama i progonima i ako treba i u uraditi i tako dalje, ne odriču se svoje vjere.